Վաղը կբոլորի լիակատար շրջափակման ամիսը։ Ճանապարհն արդեն փակ է ոչ միայն հումանիտար բեռներ տեղափոխող ռուսական խաղաղապահների մեքենաների, այլ նաև սկզբում Կարմիր խաչի համար։ Արդեն քանի օր է միջազգային այս կազմակերպության մեքենաներին կրկին թույլ չեն տալիս գնալ Հայաստան։ Ցամաքային ճանապարհը փակ, օթայինը փակ, հնար լիներ օթը հավքերի համար էլ կփակեին։ Հնար լիներ ռուսների համար էլ կփակեին։ Ադրբեջանցիներն այդքան ռիսկ չունեն։ Խաղապահներն ուղաթիրով են իրենց համար ապրանք տեղափոխում։ Այնպես չէ, որ Ադրբեջանն այլընտրանք չի առաջարկում։ Աղդամում ամեն ինչ կա՝ էժան, մոտիկ։ Մենք ենք, որ քարերը փեշներիցս թափ չենք տալիս։ Մնացել ենք միմիայն մեր հույսին Խանութները պահեստավորած ապրանքի հաշվին դարակներին շարելու բան դեռ ունեին։ Մի 10 օր առաջ գրեթե դատարկվեցին։ Ասում են, այդպես էլ պիտի լիներ, եղածը կամած-կամած պիտի սպառվեր, բայց 1-2 օրում եւ կենտրոնում եւ ծայրամասում բոլորը պայմանավորվել էին։ Նոր տրամադրված կտրոններով ոչինչ չեն վաճառում եւ մարդիկ վստահ չեն, որ վաղը սոված չեն մնալու։ Գնել են պահանջարկից շատ, անրաժեշտը եւ ոչ անրաժեշտը, պահեստավորել սևորվա համար։ Այս ընթացքում եղել են օրեր, որ անգամ հաց գնելն էր դժվար։ Խանութ մտածն անմիջապես սպառվում էր։ Հացի փռերի մոտ մեծ հերթեր էին։ Հովարային անջատումները չէին պատճառը։ Վաղուց այդ ռեժիմով ենք մեր առօրյան գործը կազմակերպում ու ոչ այնքան խուճապը, որի փր ալյուրի պաշարքի չմնացել, ու մարդիկ գնել են հաց ոչ թե տվյալ օրվա, այլ մի քանի օրվա համար։ Դա էլ կար, քանի որ ժամերով հերթ կանգնել ու գնել օրվա համար անհրաժեշտ ասենք երկու հացը եւ ոչ թե 4-ը, կնշանակեր հաջորդ օրը կրկին քաղաքը ոդքի տակ տալ հաց գտնելու համար։ Ով դա կուզենար։ Պատասխանատուները հորդորեցին ավելորդ հաց չգնել, հավաստիացնելով, որ անրաժեշտ ալյուրի պաշար ունենք։ Ընթանում ենք, բայց մարդիկ հո հերթերի համար հալումաշ չէին լինում։ Եթե խանութում հաց գտնեին, ինչու պիտի փռեր հասնեին։ 35-րդ թղամասի բնակիչը քաղաքի կենտրոն։ Ըստ երևույթին ալյուրի բաշխման գործընթացում ամեն ինչ արդ չէր, ինչն էլ դարձել է հացի արհեստական դեֆիցիտի պատճառ։ Արդեն երկու շաբաթ է խնդիրը եւ խանութում կատնամթեր գտնելը։ Վաղ առավոտից են հերթ կանգնում։ Արտադրանքի ծավալը կրճատվել է։ Չէ, կովերը չեն որոշել քիչ կատ տալ։ Կատակով ասում են, որ կաթի փոշու քանակն է նվազել ու ճանապարհի փակ լինելու պատճառով չեն կարողանում ներկրել։ Ոչ պաշտոնական այս մեկնաբանությունը գոյության իրավունք ունի։ Միջդեռ կատնամթերք արտադրող ընկերությունները շարունակ վստահեցնում են, որ անարատ կաթից է պատրաստվում իրենց ապրանքը։ Անցած զմրան դարը փորձը հուշել է գյուղացուն ավելի շատ կարտոֆիլ, լոբի ու բանջարեղեն ցանել։ Հող մշակել են նույնիսկ նրանք, ովքեր ձերքները բահ չէին առել։ Շրջափակման ծեծածը քիչ էր, կարկուտն էլ ծեծեց, ոչնչացնելով եւ կամ մեծապես վնասելով ցանքսերը։ Կանաչ լոբի ու կարտոֆիլ, որը զմրանն ամենափնտրված ապրանքն էր, վաճառքում կան։ Բարոնն ու Լոլիկը սկզբնական շրջանում անմիջապես թռցնում էին, ինչ չէին հարցնում։ Վարունգ չնայած թանկ հիմա ազատ կգտնես, իսկ Լոլիկը շարունակում է մնալ ապրանք, որով վերավաճառողները սիրաշահում են իրենց հիմնական գնորդներին։ Գյուղացու արտադրածը քիչ է։ Վարելիքի սղության պատճառով քաղաք հասցնելը դժվար կամ անհնարին, Վերավաճառողները վաղ առավոտյան շուկայի մուտքի մոտ շարվում են, գողացու բերելիք ապրանքին սпасելով։ Ինչ լեզվակռիվ, ինչ գզվարտոց, միայն թե բերվածը ձեր գցեն։ Ֆիլմերում տեսած կլինեք գիշատիչներն ինչպես են միմյանց ժանիկ ցույց տալիս կենթանու լեշից մի պատառ ավել փոկելու համար։ Մարդն էլ կենթանի է։ Ի տարբերություն կենթանական աշխարհի մյուս ներկայացուցիչների բանական ասում Գոյաբանական պայքարում այս տարբերությունը վերանում է եւ նա դառնում է ոչ թե խելքով, գիտակցությամբ, այլ բնազդով առաջնորդվող ան ասում։ Մրգերի մասին չեմ խոսում։ Խակ խանձոր, խակ սալոր, եղածը սա է։ Գները աստխաբաշխական Մայրաքաղաք հաղորդաշարում քանիցս արծարծել եմ բացօթյա ապորինի արևտրի թեման։ Շրջափակումից առաջ էլ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին չէր հաջողվում այս երևույթի դեմն առնել սակայն ճիշտ չէր լինի չարցանագրել, որ որոշ առաջընթացի հասել էին եւ հետամուտ էին հարցի վերջնական կարգավորմանը։ Փողոցային առևտրի դեմ պայքարը քաղաքային իշխանության գործը չէ միայն։ Դեպի ուր են նայում սանիտարական սննդի անվտանգության համար պատասխանատու ծառայությունները, ոստիկանությունը, Շրջափակման պայմաններում ծլում ծաղկում է բացօթյա ապօրինի առևտուրը, քանի որ ամենաթողություն է, ինչի հիմնավորումը գյուղացու սոցիալական վիճակն է, նրան վաստակելու հնարավորությունից չզրկելը անգործությունն արդարացնելու պատրվակ է ընդամենը։ Գյուղացին արտադրանքը եթե շուկայում է վաճառում, չի վաստակում, խանգարողը վաճառասեղանի համար վարձն է ամենևին։ Գյուղացին լավ գիտի իր դրամի տեղը եւ այդ վարսավճարը լուծում է ապրանքի գնի մեջ։ Քաղաքապետարանն իսկապես մտահոգ է փողոցային առևտրի ծավալների մեծացմամբ, սակայն այն տպավորությունն է, որ նրան հորդորել էին ոչինչ չձեռնարկել, ըստ երևույթին մարդկանց շահարկվող սոցիալական վատ կացությունը մեջտեղ բերելով։ Մի շաբաթ առաջ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնեց շրջանների համայնքների բնակիչներին, որ հուլիսի 8-ից հնարավորություն կունենան միջամայնքային երթուղայինով հասնել Ստեփանագերտի կենտրոնական շուկա, իրացնելու գյուղատնտեսական ապրանքներ, ընդ որում վաճառասեղանի համար վարժ չեն վճարի։ Ապրանքը նրանք կարող են վաճառել նաև ազատության հրապարակի մոտ գտնվող փոքր շուկայում։ Անդգծվել է, որ արգելվելու է փողոցային առևտուրը, իսկ խախտումների համար քաղաքացիները ենթարկվելու են վարչական պատասխանատվության։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ գյուղական համայնքների բնակիչների կողմից Ստեփանակերտի շուկաներում գյուղմթերքի իրացումը կազմակերպվում է ապրանքների վերավաճառքի միջոցով գների բարձրացման դեպքերը բացառելու համար։ Լավ որ գլխի են անկել։ Հնարավոր է չէ լիներ հակառակը։ Այս անգամ պիտի շնորհակալ լինենք վերավաճառողներին, եթե նրանք չլինեին, ապրանքի պակասը չլիներ, ապա շատ ավելի երկար պիտի հանդուրժվեր գետնին շարված փոշեթաթախ ապրանք վաճառելը, հետիոտնի երթևեկը խոչընդոտելը։ Քաղաքացիներին իրազեկելուց հետո միայն գործնական քայլեր կարվեն։ Իրազեկումը երկար չի տևում Պարինային ապրանքների խնայողաբար օգտագործման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված կառավարության որոշմամբ հունիսի 5-ից հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման սահմանափակումներ են սահմանվել։ Ըստ իս այս որոշումը վաղ պիտի ընդունվեր։ Իդեպ գների բարձրացմանը եւ ապրանքի դեֆիցիտի խորացմանը նպաստում են եւ հանրային սննդի օբյեկտները։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ից է կյանքի ճանապարհը փակ։ Եթե առաջին երկու ամիսը չհաշվենք, ապա հաջորդ 5 ամիսների ընթացքում 3 թե 4 անգամ կտրոն է տրամադրվել բնակիչներին ապրանքները ձեռք բերելու։ Ամեն անգամ դրանց ժամկետը երկարաձգվել է ապրանքի անհրաժեշտ ծավալ չլինելու պատճառով։ Այդուհանդերձ լավ, վատ մի բան գնել ենք Վերջին կտրոններով առաջին անհրաժեշտության շաքարավազն ու ձետն էլ չեն կարողանում մարդիկ ձեռք բերել եւ ժամկետն է անցել։ Այս անգամ շնչին մեկի փոխարեն 2 կիլոգրամ շաքարավազ պիտի տային։ Գոնե մեկը տան։ Անչափահաս ամեն մի երեխայի որպես օգնություն կես կիլոգրամ շաքարավազ ու կես լիտր ձեթ է բաշխվում դեմ չէ ոչ ոք, սակայն ինչու կտրոնով հասանելիքը չի տրվում, անրաժեշտ ծավալը չկա Այդ դեպքում ինչու էիք հրուշակեղենի արտադրությամբ զբաղվողներին շռայլորեն բաշխում այդ ապրանքները։ Չէր կարելի որոշ քանակություն ազատ վաճառել, որպեսի ծնողը հնարավորություն ունենար տանն ինքը թխվածք թխեր, համեմատաբար քիչ ծախսերով ու ոչ թե ստիփված արտադրամասիտ չափազանց թանկ վաճառածը գներ։ Չէի քուզում աշխատատեղեր կրճատվեին, ստացվում է, որ ուզեցակ երեխան մնա առանց քաղցրթեի։ Ասում եք, չէի կարող կանխատեսել, թե Հայաստանից Բեռների տեղափոխումն ամբողջությամբ կարգելվեր։ Ախր դա արդարացում չէ։ Ախր այնքան բան չեք կանխատեսել, որ կասկած է առաջանում, թե դեպքերի հնարավոր զարգացումների համար գործողության պլան ունենք։ Չկանխատեսողը գնում է դեպքերի հետևից իսկ դա լավ բանի չի հանգեցնում։ Հուլիսի 8-ից ներքաղաքային հանրային տրանսպորտն աշխատում է խիստ ռեժիմով, վառելիքի սղության պատճառով։ Ավտոբուսները երթուղի են դուրս գալիս առավոտյան, կեսօրվա եւ երեկոյան պիկ ժամերին, իսկ շաբաթ ու կիրակի օրերին ծայրամասային աչափնյակ եւ արեշ թաղամասերի բնակչությունն է միայն սպասարկվում։ Հուլիսի 8-ի երեկոյան ադրբեջանական կողմը մարտի 21-ից ընդհատված գազամատակարարումը վերականգնեց։ Ավտոգազալացակայաններում հերթեր գոյացան։ Էլեկտրամատակարարումը չանջատվեց համաձայն ժամանակացույցի, որպեսի գազալացակայանները շրջօրյա աշխատեին հույս կար, որ գազամատակարարման վերականգնման դրական փոփոխություններ կունենանք տրանսպորտային սպասարկման բնագավառում, էլեկտրակայանի հովարային անջատումների ռեժիմը կմեղմացվեր։ Գազը տներ չհասավել, ինչպես անակնկալ կերպով վերականգնվեց, այնպես էլ անակնկալ կերպով հունիսի 10-ի կեսօրին դադարեցվեց գազամատակարարումը Արցախ։ Ինչ էր նշանակում Բաքվի այս քայլը, միայն ընդհանրություններ կարելի է անել։ Հումանիտար ճգնաժամը գնալով խորանում է։ Աշխարհի հզորները զբաղված են ռուս-ուկրաինական հակամարտությամբ։ 120 հազար հայերի բնաջնջվելը, սովամահ լինելը կամ Արցախի էթնիկ զտումը նրանց չի հուզում։ Վաշինգտոնն անգամ հարկադրում է մեզ ինտեգրվել Ադրբեջանին, որին ճակերտներում հակաահաբեկչական գործողություն ձեռնարկելու ազատություն է խոստանում, եթե մենք շարունակենք հակառակվել գրակում են դաշտում աշխատող գյուղացու ուղությամբ, գրակում են սահմանին, մարդկային կորուստներ են ունենում։ Ռուսական զորախումբն ի վիճակի չէ լիովին ապահովել մեր անվտանգությունը, ինչպես արդեն ասվել է, նույնիսկ իր կարիքների համար չի կարողանում բեռներ տեղափոխել ցամաքով։ Ինչ անել, եթե գողը տնից է լինում, Խորթը երթիկից է դուրս անում։ Գողը տնից է, եւ պատրաստվում է իր գողոնը ճշնամուն հանձնել։ Նրա կոկորտից պետք է բռնել։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հուլիսի 14-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Մարիա Ադամյանը։